gaurko kronikan literatura ipatuko dauku kanboko mediatekako Aines Aristoiek ordian zoin liburu hautatu dituzu guretzat gaurkoan. Beraz, eh, autu batzu egin ditut, uh, azken denbora utan, sasoin denek entzun duten bezala, lehen mundu gerla aipatzen da denetan, aurten eh, eungarren urte muga baita, gerlaren astapenaren urte muga. Bon, badira, hainbat liburu gai hori, aipatzen dutenak, eta klasikoak, biztan da, gerla denboran edo laster honotik idatziak izan direnak, nik gauza garaikideak hautatu ditut, niretzat aitortu behar dut gerlari buruzko liburuak ez naute baitez bada erakartzen. Baina, azken denbora huetan mediatekan eta kanbon egin ditugu animazioak omenaldiak gerlaren inguruan, eta beraz, bon, gaian murgiltzeko indarrak egin ditut, liburu bat irakurriz lehenik, liburu hau deitzen da au lau, eta Pierre Lemaitre frantses idazleak idatzi du. Liburu hau diaz atera zen, 2000 eta mairuko agorilean, Rakasta hundia ukan zuen, xaria initz bildu zituen eta bereziki gonkur xaria lortu zuen, jaz. Nik egan ezake, astapenean beraz irakurketa herabe hasi nuen, enintzen bizki konbentzitua, eta lehen kapitulua bukatu bezain laster, du duda guziak airatu zitzaizkidan. Gerla liburu bat baino gehiago egan ezake abentura liburu bat dela, eta thriller kutsu bat ere bat duela ala ere uh, liburuak. Asmakizun hainitz badira, baina bada oin bat, egiazko oin bat. Idazleak uh, ikerketa hondiak egin ditu eh, gerlari buruz, eta atseman ditu garaian, uh, kasetetan, irakurtzen altziren uh, aferak. Eta beraz, bada parte bat egia dena, eta gero ondo akomeatu duena, apaindu duena. Mm. Azalduko dut, uh, pixkat labur bilduko dut, tipuina. Uh, Zaila da, liburu lodia dela, kaxik seion hori aldekoa. Baina, irakurtzen da, fe, ezkira huartzen, txartuz gero, hori aldeak fasatzen dira izi arrefite. Eta gaiat itzultzeko, beraz, um, eleberriaren astapenean, gerlaren bukaera da, justuki. Eta hor, bi soldadu hoi edo poalu, deitzen ditugun horiek, ikusten ditugu. Alde batetik Eduard Perikur, beraz hau da um, familia burgeseko seme bakarra, marazkilaria eta homoseksuala. Eta bestalde badugu Albert Maillard, hau da kondulari xume bat, eta hauek um, frantses gizarteak soldaduen laguntzeko ezintasunari aurre egin behar dute. Ala, gerla ondotik. ondotik. Haien ahemana, hasi da mila bederatzion eta emezortziko azaroaren bian. Beraz, horretarazten dugu azaroaren amekan suetena izan zela. Beraz, hori haste bat lehenago, elgar ezagutzen dute. Albert, krimen baten lekuko da, gerla denburan, beraz, eh, kargu goxe den dolne praden lotinantak, azken eraso bat bultzatu nahi du. Zinez, guda bukatu aintzin, azken medaila baten lortzeko, eraso bat bultzatu nahi du. Eta eh, horrentzat, soldadoer sinestarazten du, alemanak bi ikusketari hildituztela. Baina alberrek gertatutakoa ikusi du, eta berak ikusi du lotinentak berak, bere soldaduak tiro ziltzituela, giberetik tiro ziltzituela. Beraz, eh, lotinentak ulertzen duelarik, bere soldadu batek gertatu zena ulertu duela. Ba besteko, beraz, Albert Gaixoa, obus batak egin duen zilo bat eta rapusatzen du. Bizirik uh, Eta hor, beste soldadu batek, beraz, Eduard hori, uh, eh, eszena ikusten du, eta laster albergen lurpetik ateratzera uh, joaiten da. Eta Albert salbatu nahian, maleruski, hunek, obus bat biltzen du eta aurpegi erdia, kokotxa, ere maiten dako obus horrek. Eraz, liburu haula hasten da, baditugu bisolda du, baino mutu hautsi, sartzen dena, edo gölkaze, gaiten dena, eta lagundu duen hori paranoikoa sartzen da etxera. aski bortitza da astapena, giroa plantan ezartzen du segidan. Eta ondotik, hor da interesgarriena hasten, bisoldadoak Parisera itzultzen dira, xaminak, eta hor, haien bizia zaila da Parisan, soldadu guigu zientzat bezala. Eta estatu frantzisaren eh, atakatzeko edo mendeku gisa bi horiek jokutria bat plantan ezagiko dute. Sortuko dute uh, berezi bat, Frantziako erriko etxe guziak proposatuko di, dizkiete alegiazko horretariak. Eraz, alegiazkoak salduko dituzte. Eta bestalde, gure astapeneko lotinant maltzur horrek, ere, dirua eginen du, gerlari esker. Berak eh, beste eh, merkatu bat plantan ezarriko du, kontratu ofizial batekin, estatuarekin, eh? uh, horrek uh, errekuperatuko ditu, berreskuratuko ditu, guda landetan, tarrapatakan eortziak er, izan diren soldaduen gorputzak, berreskuratuko dituzte, mhm. hileri ofizialetan berriz ehortzeko, lurperatzeko. Hara, ah. ea zola hasten da gure <coughs> ele Mintos, binarteko bien arteko zerbait gertatuko da. <laughs> bai, ba, biztan da, bi, bi, aferak, uh, bi lotuko dira. Mm -hmm. Jakinez, ara, gerla denburan ukanduten gatazka hori, konponduko dela gerlaren ondotik. Mm -hmm. Beraz, deitzen da horrevoar revoir Pierre Lemaitre idazleak idatzia, eta Albert Michel Frantzes argitaletxak pasaratu du. Aldiz, ondoko lanak aipatuko dituzunak, hor dira, komikiak deitzen dira? Bai hori da, eh, komikiak, komiki sorta bat, Euskalduna den Marko, eh, Marko katera du komiki sorta hori, beraz, ostokada hau deitzen da, lego dio eta irugarren alea atera da azaru astapenean. Aldiuntan, beraz, beti gerla dugu aipagai, lehen gerla, baina hau publiko zabalago bati uh, susendua da. Mm. Uh, Erran ezake, ortetik goiti irakur daitekela. Beraz, komiki bada eta komiki unen desafioa, gainditu duten desafioa, da gerla ipatzea arinki edo umore pixka batekin. Eta hori oargarria da, oai arte etzen ezabatere olako komikirik izan, egia da gaia pisua dela eta zaila dela, eta nehork etzuen arrisku hori hartu orain arte, eta desafioa gainitu dute. <laughs> Beraz, Marko okandugu berrikitan mediatekan, beraz, haipatu digu, irugarren alea atera dute, laugarrena elduden urtean jali behar ditaike, ez da sobera intzinatu, baina iduriz, segidak izanen dira. Irualek ez dute baita espada ordre kronologikoa errespetatzen. Ez dute baita espada gerla astapenetik bukaerara uh, garatzen. Ale bakotsak urte desberdin bat aipatzen du, edo bataila desberdin bat. Aldiz, hiru aleetan pertsonaiak berdinak dira. Ber, ber soldadu taldea segitzen dugu. Mm. Soldadu ere uh, bereziak, baderako breto indar bat, adibidez. Sola talde alde ere badugu haur bat, gazte bat, Euskalduna dena, eraz hori ere intereskajia da, eta taldearen berezitasuna bada, badutera maskota bat, edo abere bat, simino bat, <laughs> ah ikia ezan, biziki uh, berezia da. Ber pertsona ja, horiak segitzen ditugu, alez ale, eta hien abenturak, uh, abentura ahigarriak. Gero egia da gure gazte hori, beraz Bixente deitzen den gazte hori, Euskaldun gazte hori, astapenean presentatua zauku, aurkestua zaigu. Pixka bat, egan ezake, ostoko daren e, misterioa dela gazte hori, beraz ulertzeko, zergaitik frentera joan den, eta zer egiten duen frentean susen, ulertzeko, ala ere, obelitaike e, berra da, astapenetik irakurtzea eta emeki emeki misteri hori e, argituko baita. Mhm. Beraz da, lego dio, e, iru ale badira guai arte, e, bambu argitaletxak plazaratu ditu, markok margoak egin ditu, eta olierrek trama edo, edo gidoia. Diakinez hauek aspaldidanik elgarkin lan egiten dutela, beraz, bikote ona da. Mhm horiek azkenik, horreta aziko dugu, Inez, hemen eh, mediatekan kanbon, zemaiten aldirela adibidez. Bai, liburu guzi hauek uh, mediatekan eskuragarri dira, eta lego dio bereziki uh, ale hainitzetan atsemanen dituzu hemen, denentzat izanen dira usarki, uh, idazlea errezebitu dugulako, uh, ale hainbat erosi ditugu.